серце стислося від страху, від передчуття якоїсь катастрофи, яка ось ось мала статися, від божевільної краси, що передувала тій катастрофі. Був тихий ранок. Їй спочатку здалося, що це тиша звичайна, породжена не до кінця розігнаними дрімками, що в зморшках землі на тихій воді, що лежить сон що й грушки та верби не прокинулись остаточно, і чайки ще сплять на своєму водяному тирлі. Насправді то була тиша перед гроздя, коли все причаїлося, завмерло, тиша круто зламу, де по один бік безгоніння, а по другий вогонь пекельні регіт і гуркіт. Сонце стояло височенько над обрієм, але на нього зверху наповзала руда, червоняста, з боків сиза, а по самому краю криваво багряна хмара. Річка теж була полита багрянцем, а трави й лози стояли безшелесні. Здавалося, вони в щось вслухають. Зненацька сліпучо різанула в очі. Згори шугнула біла, наче спис блискавиця, ввігналася вістрям у болота за прип'яттю. Поламаний спис кілька секунд після удару тремтів і згас, а може, увійшов у твань. Ірині здалося, що вона чує шипіння розітнувся такий вибух, аж задзвеніло у вухах, і в ту мить ринула злива. Здавалося, хтось розколов небесні ринви, і все, що було в них, шугануло на землю. Вода в річці стала синя, як чорнило, тільки подекуди на ній лягали білі пасмуги. Здавалося, щось біжить по річці. Білі смуги були від скаженого вітру, що налетів з півночі. Стогнала, гуділа грушка, летіло з неї листя, важко бив мокрими крилами намет, ламаною лінією летіла над рікою чайка, то падала у воду, то майже прямовисно злітала вгору. Було страшно за неї, бо інші й далі сиділи на косі ще й збилися в гурт. Сонце світило. Хмара все ще не доповзла до нього. Сипонули по річці бульбашки і щезли. І раптом все перемішалося. Потоки води накрили грушку. Навіть звідси було чути, як вона зіщулилася. І тільки чайка летіла ламаною лінією, і блискавиці шугали їй позакрила. А тоді пропала й чайка. Білосива стіна закрила світо дверху донизу. Простудися, божевільна. В палахах блискавиці, в переливах світла, Іринине обличчя мінялося щохвилини, то ставало одухотвореним, то набирало суворого землистого кольору але вона не помічала нічого, вп'ялася поглядом у грозу, немов жадала чогось від неї. Збиті струменями води лежали біля її ніг трави. Пінні струмки несли сухе паліччя, ситня, глистя. Сергій ледве втягнув її в намет. Купальник на ній був мокрий і він почав стягати його. А вона стояла покірно і думала про чайку, яка літала над водою. А потім вони лежали під однією ковдрою на застеленому рядниною сіні, і він грів її своїм тілом. А намет стогнав його й дався і здавалося, що то вже не дощ лє з розпанаханого неба, а вони самі пливуть по водній стихії.